poznaje naš unutar. Međutim, protiv ove bolesti je se vrlo teško boriti. Zato je propisana muđaheda. A muđaheda je borba protiv samom sebe, došla od reči džihad, općenit bojam za borbu na Allahom Đelšanu. Allah Đelšanu kaže Samo men džahidu, ima ju džahidu mi nefsi, ومن كفر فإن الله غني حميد ko se bude, kaže, borio džahed ili džahedu, općenito za ovu vjeru, kaže, radi sebe se borio i njemu će biti korist. Ako ne bude htio da se bori za ovu vjeru, Allah je bogat i mnogo ljudi, radi Allaha se ne treba boriti. Allah Đelšanu kaže, onan džahide fina, ali nehdi jednom subulina. Ko se bude radi vjere je borio, mi ćemo ga na koji nama vodi Allahovu zadovoljstvu i džennetu, inšalahu utala. Mi ćemo govoriti inšalahu utala noćas prije ćemo, znači, ako smo prije govorili na jedan način, šrijaski način teme Arrija. Znači jedna akijska tema koja ulazi u poglavlje licemjerstva, jako opasna stvar stvar koja može čovjek uništiti sva djela. Znači, može uništiti sva djela koja radi. I dotično djelo, pa čak i ona djela u kojima je našao serija, pa čak i ona djela koja je radio prethodno. Allah Đelešanu kaže u zadnjem majtu, 110. majtu sure kaže Kul innama ene bešeru mislukum juha ileje enema vahid. Kaže, reci Boži poslaniče, ja sam stvorenje bešerom mitlokom kao i vi. Zašto Allah kaže da on bešerom, a ne bešerom mitlokom? Da ljudi ne trebaju gledati poslanika da on nešto posebno, da se on ne može slijediti. Znači ljudi su dužni da vjeruju onako kako je, kako je poslanik sa Allahom vjerovao i da ga dosljedno slijedi. Dalje kaže juha jer meni se objavljuje, kaže poslanicom. Znači ovo je razlika između robova običnih poslanika. Samo što se njemu objavio juha i leje, ene ilahukum ilahun vahid, enema ilahukum ilahun vahid, da je Allah Đelešanu vaš gospodar, znači jedini, femen kane jedžu rabbi, ako želi likaje, da se susretne sa Allahom azzavadžel, da vidi Allaha da se susretne, da znači, kako prevode, da mu Allah Đelešanu oprosti, da bude zadovoljan sa njim na sunnjem danu, da mu sakrije grijehe, da ga Allah Đelšanu uvede u da bude znači, od onih koji će biti spašeni, felijamel amele salihan, govori da mora imati kod svojih dijela dva šarta. Felijamel amele salihan, kako kaže lema da radi dobra djela, to jest po Kur'anu i sunetu, kako kaže su tefsir ovog ajeta, jušriku bi ibadati rabbihi eheda I da nikome u ibadetu Allah, Allahu Đelešana pripisuje druga, to jeste da samo od ibadeta stvari radi striktno radi Allahu, lica azrađen. Znači ako malo ima primjesi u ibadetu, nekom drugom ima Allahu Đelešanu, Allah Đelešanu to neće primiti. Pa kako kaže, dva šarta su, kako je ime ja, dva šarta su neminovno potrebno da bi ti djelo bilo primljeno. Prvo da bude u salehan, da radiš, znači tamer salehan, da radiš dobro djelo dobro u tamalu sada djelo u daletu iz Kur'ana i Ako je uvedeno od ljudi, to nije dobro djelo i neće biti primjeno. Iako je iskreno. Jer ima ljudi koji iskreno su u novotariji, jer misle da je to ispravno. Naslijede su to dočeva ili su i uvelik pa kontaju svojim nekakvom bolesnom logikom da je to dobro djelo pa kažu šta nama fali u jednoj noći hiljadu puta reći prouči kulhuvela i reći još jedan, jedan, šta nama fali klanjati više rekiata, nešto je klanio čak i poslanik sa svome, znači to nije propisano, to nije amelu a to nije dobro djelo. Ne može biti dobro djelo kad nije u šarijat ga propisao. Vola jušiku, kaže, kaže i da Allahu Đelešanu u ibadetu ne pripisuju ehada nikoga. Znači nikog, to jeste da bude iskreno. Samo u ime Allaha azzaveđan. Pa zato mnogi danas imaju problema s time. Zato smo dužni u ovom da objasnimo da čovjek ko se može ili, osoba ko se može primijetiti da li on ima ko sebe ili nema rijaa. Jer ako bude imao ko se prisene rijaa, koliko je rija tu prisutan, toliko mu je djelo krnjavo. A može biti ako je na početku djela ušao sa rijaom, da mu čitavo djelo bude, bude pokvarno. Pa kaže u hadisu, hadisu koji je poznat, Ahređevo muslim, u muslimu je predaj za pet hadis Ibn mađer 4202 hadis je Ahmed, 7939 hadis, kaže An Ebi Hurerete radi Allahu od Ebu Hurere da onda je poslanik sa sam rekao, kaže Ene ugni, ja sam ugni, može se pre, ali ja sam neovisan, kaže od e, šureka da mi prepisujete nekoga kao ortaka. Ako meni prepiše nekog u djelima od, od, od, kao ortaka u ibadetu, kaže ostavit ću i njega i to djelo. Šta ovo znači u ovom, hadisu? Ostavit ću i njega i to djelo. To znači da će i on moguće da izađe, jedni kažu lema neće pisati djelo, a drugi kažu ako je veliki širk, znači ostavlja, izlazi iz dina i njegovo djelo nije primio. Ostavit ću i njega i djelo. Znači, dalje kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, kako smo govorili dosta puta, ali da se najviše bojuju za nas ovoga širka. Zašto se najviše boji ovog širka? <clears throat> Bili li ja, a poslani sam za nas. Zato što je on opasan, teško ga pojavljuje se čovjek, može se pojaviti u pola i baleta se rija može pojaviti kod čovjeka. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu isto koji ahrežu imam Ahmed, 23.119, Bejhekli fi šobul imam, 6.837, od An Mahmud ibn Lebid radijallahu anhu, Kaže, vidjeti možemo za vas, isto, pa ona sto druga, znači sto drugo poglavlje, prvi hadis, kaže da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, kaže, ime ehafu ma ahafa alaikum u širku askazu. Najviše ahvafu, najviše što se za vas bojim, jeste mali širk, onaj širku askazu. Kaže ovdje širkul askar, kad su pitali ja Rasulullah šta je širkul, ovdje kaže rija šta je to širkul as, askar, kaže ustani čovjek, kaže da klanja da ga ljudi vidi, pretvara se da ga ljudi vidi. Znači, i uljepša namaz da ga ljudi vidi. Tu je rija. Vidite, tako nevažno djelo, kad mi gledamo mi. Ali ustane, kaže čovjek, i klanja da ga ljudi vidi. Znači uljepša nama, pojavljuje se tu skoro kosako. Pa kad vidimo brata i sestru, kada ulazi među braću, i ako imaju naročito šetan i ima glas, pa onda povećaj glas da vidi kako lijepo uči. Pa onda na, lijepo se ohodi kad je prema, kod ljudi, pa lijep govor, pa, a takav nije u stvarnosti. Razumijete li? To je sve od vrsta rijaa, koje samo zna on i Allah Pitali su u hadisu, Kaže, pitao su poslanika sallallahu alaihi wasallam, kaže, sule, ja Rasulova, kad su da kad su pitali poslanika, hoće li tučke umetuke min baduke, hoće se tvoj umet vrati za tvoje smrti ponovo u širk. Hoće čini ponovo u širk. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, kaže nam, hoće se vrati ponovo u širk. A šta će to biti još, Kaže, ima idnehum la ja budu nešemse. Kaže, on neće klanjati se suncu. Uola kamerem, niti se klanjati mjesec, kao što su klasični širkovi. Niće se kaže hađarem, niti se klanja kamenu, kao što su mušici pravili kipu od kamena. Uola uestelem, niti ima kipa nekog da se mu klanjaju. Kaže, velakin juraune nas, odnosno juraune fi, ona, amalim. Kaže, oni će, bi amalim, kaže, oni će se pretvarati u svojim djelima. Tu će biti šif mog umeta. Kaže poslanik sa snom, šif mog umeta će biti što će se oni pretvarati pred drugima. Isto ovaj hadis bilježi ima Mamed, imam Beheki u Šubul Iman, an Šedad ibn Eus, od Šedada ibn Eusa poznatog azhaba, radi Allahu, radi Allahu anu. I Allah Đelešanu Znači, i neće, u to djelo neće biti povlačeno zato što su ga činili, kako kaže olema u ovome šerhova, zato što su želi da i ljudi vide, a ne Allah azzawajal, Allah će ih prepustiti, prepustiti ljudima. Dalje, braćo, nama je poznato da, znači, u hadisu od Ebu Hureyre, radi Allah, on poznan hadis u Buhari i Muslimu, e, da je da je poslanik rekao da će džehennemska vatra biti potpada sa lice, trojicom licemira, ali od ove vrste licemira. Znači koji su ko sebe htjeli da i ljudi pohvali. Pazi, oni nisu znači neko drugo licemjerstvo pravili. Već samo htjeli da je u dijelu ljudi pohvali. Znači to je osobina, nije osobina licemira. To je znači osobina koja ne šteti ljudima, već samo je šteti između čovjeka i i gospodara, pazi, to nije klasično licemjerstvo. I šta su ta tri čovjeka koje znači prva munafička vatra bi potpadna? Prvi je bio tako učen čovjek. Sve su ljudi koji poznata hadis, sve su ljudi poznate, znači, onaj jake funkcije, makarno, odlikovani ljudi. Prvi je Alef, Hafiz, drugi bogat i treći muđahid. I da skratimo hadis, se trojica će reći, pazi, ali hoću da vam kažem kako šeitan čovjeka zavodi. Se trojica će reći Allahu, pazi, Allahu će ti slagat. Da su to radili u ime Allaha Azrađa. Vidite kako im se, hoću onda kažem, kako im se uvuklo i podvuklo rija, a nisu ni primijetili. Pazi. Pa će reći Hafiz, Alem, ja sam učio Kur'an u ime tebe, gospodaru, i podučavao Kur'anu dan i noću. Kaže, jes, ali ti si to Samo si to radio da bi ti ljudi rekli kako se ti učan, kako ti ste karija. Hajmo sada analizirati koliko danas ima ljudi koji uče Kur'an na internetu. koliko uči ljudi na radiju, koliko uči u džami Kur'an, koliko na mevludima, tim novotarima uče Kur'an. Samo ga uljevšavaju da bi bilo lijepo slušati ga, kako kaže poslanik, doće vrijeme nam će ljudi gledati na ljepotu glasa učenja Korana i težvid, a neće gledati na njegove propise. Neće raditi po propisima. Pa vidiš hafize uče sure o džihadu, a ne biraju džihadu. Vidiš hafize uče sure o širku, a čini širku. Vidite ljude koji karije uče kuranske odlomke, a uopće ne znaju neki šta ti odlomci iz Kur'ana, ajet iz Kur'ana govori. Ali ga uljepšavaju da bi samo rekao kako Boži. I nena i djede, djedovi puste suzu. Taj glas je dirli, jer to je Allahov govor. Međutim, vidimo da na djedovima nema na fakije što uče zato što nisu iskreni, nema prakse, ani na samim karijama. Ako osjećajte sada, kaže, posle ovog hadisa ćemo drugim to hadisom. Pa kaže drugi umućan, imućan čovjek, imućan čovjek koji ima i metak. Hmm. I reče, ja, Allah ću šta ću uraditi s mojom blagodati, jer Allaha i metak, jeziku meni šak. Kaže, ja sam gospodar to dijelo i dao ne noću, šakom i kapom, kako mi kaže. Ali kaže, ti si jesto tako bilo, ti si dijelo sam da mi kaže kako si bogat. I rečeno je, vodite ga u i vuče ga na licu džehennem. I treća osoba je osoba koja šta? Ha? koji je se borio na ovom putu, a išao samo da ljudi kažu bio je u Siriji taj muđahid, bio je u Afganistanu taj borio se u Bosni taj prošao svijeta, bio ovdje, bio ondje. Znači, i rekao šta si uradio ti muđahide? Kaže, gospodaru, borio sam se. Ali u ovom hadisu jako bitno, braće i sestre, što uvijek navim blagda kaže Allah Đelšanu, šta si uradio s mojom blagodati džihada? Džihad je blagodat. Kome Allah Đelšanu dadne, to je velika blagodat. Ono ljudi za ljude koji nema imana i vjere, to je za njega znači, ubijstvo, za njega je to. Kaže, nemoj samo da ima rata. U islamu je džihad Allahova milost. U njemu se budi oni koji su nemarni, u njima ginu oni koji su odlikovani, u njima se dolaze sebe oni koji su neupućeni, razmišljali koji su, nisu normalni danas i slično. Nestaje fesara, džihade za mu'mine hajde. Pa kaže, ja sam se borio noću i danu. U tvoje ime, kad je, borio se tijelo i kaže, kako si, maša Allah, kakav si ti muđahid. Kada je ljudi su rekli, ti si muđahid, a gdje ga ušte u žehennem? I onda će možda doći trojica s znači će munafička vatra prva biti otpadna. Drugi hadis kaže za ove hafize gore da potvrdim ovaj hadis. Kaže poslanik sa osnovom kaže te udu billahi min džubil kaže džubil hazm kaže utješte se Allahu od prijedila u džehennemu džubil hazm znači od neke doline koja se zove ovako kalu kažu ashabi, nema džumul hazne, ja Resulullah, kad, šta je tu, ne znaju ashabi. Kaže, tu je, kaže, vadi fi džehenneme, da kaže, te ta'udu bi džehenneme, kule jeumin. Kaže, tu je dolina u džehennemu od koje se džehennem svaki dan uteče erba miljati marnatan. 400 puta na dan se utječe od ove doline. Pa kažu ashabi, fekalu, kaže, limen hada Kaže, a za koga je ona? Kaže, za koga je Allah Đelšanu pripremio? Pa kaže, za učače Kur'ana koji su se, koji nisu radili po nome što su Za učače Kur'ana koji nisu radili po ono su učili. Ovaj hadis bilježi Tirmizi, bilježi Ibn Mađe od Ebu Horeri Ebu radi Allahom. Oblici mjesta. Kakvi su oblici, kako ćemo poznati smo mi, imamo kod sebe rijaa. Pazi. Prvi oblik jeste da radiš nešto da te narod To je Da radiš nešto, djelo neko, sam ti je interes da te narod Pa se prenosi jedna, jedan slučaj, jel, proširila se priča da je neki čovjek u do klanio. I za njega su stojali neki ljudi i počeli ga hvaliti. Kako ovaj čovjek skrušeno klanja Viš kako on stoji, a on je to sve slušao u namazu. Spomenuo se oni da je on išao i na hač, da je on daje nego njegove vrline spominjali, ali mu nisu spomenuli da je posti taj dan. Pa kaže, okreni se oni veli, ja i postig, Sve je to tako kako vi kažete, ali ja i postim. I ovo je poušna priča. Međutim, raditi djelo da ga neko znači vidi, znači samo da bi ga neko vidio uljepšava od djela i badeta, jeste rija. Druga vrsta rija, a jeste koja se pojavlja šetana ovaj, muči ovime svesama, jeste kada činiš i badet, pred ljudima se pretvaraš kao Kao klanjao i noćni namaz, umorio se od učenja Korana, kad se kaže danas sam proučio sto stranica znači Ili izgledaš jako, jako umorno znači, skr ili skrušeno, skrušeno izgledaš, pa prenosi se jedna predaja da je Omer radi Allah nekog momka koji je izgledao skrušeno Kao u nas ljudi dođu u namaz i on se jedan sada isto u Misli da je u namazu u, tijelu skrušenost. Pa mu kaže Omar radi Allahu anhu, kaže, što si oborio glavu? Kaže, pa zašto si oborio, glavu? Kaže, kaže, je od hušua, od skrušenosti. Pa ga udari blago bićem i kaže, skrušenost nije u tijelu, fi džesedi. Kaže, skrušenost je fi kalbi, u srcu. Znači čovjek može izgledat vani da nije skrušen, a u osnovi njegovo srce je skrušeno. Znači nije skrušeno samo u tijelu, se je prvenstveno u srcu. Treći oblik jeste čovjek zna nekada neko djelo radi sam, ali bi želio da to može uraditi kad ga neko vidi. Zato kaže Ulema, ima ljudi koji kada su sami pretvaraju se. A ima ljudi kad je pred masom iskrenjen, pa on pusti suzu. Što kaže jedan brat na predavanju, ima ljudi danas na internetu, vidite braću svakako slike po internetu, na Facebooku i tako, Skype-u. Vidite, onaj tamo se znamo to on pa samo oči vidje pola lica, ali suzano. Kaže, ima ljudi, kaže, ja ću se usta klanja. U to i to ću zaplakati, me tako Razumite? Znači ima ljudi toliko neiskreni. On nema pojma, on misli da ovo dobro. U suštini kad ti vidiš neko ovo je dobro, on se slika na internet, vidi ga, može ga vidjeti čitav svijet, jer internet je danas svijetu malo. Međutim, on je, on, to je rija i on je licemjer, iako je samo. Ako želi da za njegovo djelo zna svak, iako, pazite, morate znati da kad dođeš u mešćinu, pogotovo ti ljudi zečari, kad ih zatekne namaz na putu, ako se ne bojiš lica mjesta, lijepo je da pokažeš ljudima da treba i klanjati, ali mora se dobro pasiti. Ako ti se pojavi u toku namaza šetan, da ti pokvari ostatak odakle je pojavio se rija, ono će te biti primljeno dok nije bio rija, ono će ti, gdje nije bio rija, neće ti biti primljeno. Znači, jer ništa na početku skrenuo iskreno, prijavljati se ibadetom. Znači, tad treba da nastaviš ibadet i da se boriš protiv ove ove bolesti. Zato, braćo i sestre, što je, što je rija jedan od velikih grijeha kod Allaha Rekli smo da je rija dio širka, a širk je najveći grije kod Allaha I zato što širk ništi sva djela. Znači, morate poništiti sva djela. I zato je jako, jako opasan. A sigurno ako na, na početku djela imaš kod sebe rija, to ti uništaje djelo. Allah Đelešanu pazi ajet koji je onaj jako opasan za ljude jeste Femen jamen vkala zaratin hajden jevre Femen jamen vkala zaratin šeren eh, jevre Kada ko uradi eh, ovo zeren manje od antoma, atom su razbali, oni su sve to je najsitnija čestica koja može da se opiše, ovo je znači. Znači, kod Allaha će ti izaći koliko je najmanje pjeska ono zrno, a pred Allaha će izaći sa Od dobra, od dobra i od zla. Kaže poslanik Stalosom, kaže, i teku širku askaru. Kaže, čuvajte se maloga širka. Kaže, a pa kaže, on je, kaže, opasniji, ne kaže, huve min da bibi On je, kaže, opasniji nego crni mrav na crnu na crnu kamenu. I zato poslanik se ovdje upozorio da se čuvamo ovoga širkana. Zato ulema preporučuje jutarnji veći jezik da se uči ona dobra što smo spomenuli, Allah meni je Tjanuška, gdje ješe ali mustakro kumalan, gospodaru moj, utječim ti se da učinim svjesno, te prepišem druga, odnosno tražim od te utočište da a tražim oprosta ako to učinim ne. Svjesno. Znači, utječim se, ne do Allah da učiniš što svjesno, a tražim oprosta od kod tebe učinu. Znači, da može čovjek učiniti ove stvari, kaže Olema, nesvjesno. Šta je dokaz da si iskren? Rekli smo šta je dokaz da si bolestan. Šta je neki dokaz? Šta je dokaz neki dokaza? Šta je dokaz da si ti iskren? Prvi od tih dokaza jeste da ispituješ uvijek svoj nijet. Kogod ispituje svoj nijet i boji se ovoga ja, to je dokaz da on iskren. Zato kad su dolazili poslaniku i govorila im se nešto pojavljuje u prsima, on rekao, jel vam se to javno? Kaže, javljam. E tu je dokaz da imate ima. Znači borite se protiv toga. To što pitate, tražite i stavite na otrvan. Znači tu je dokaz da da si iskren. Da li Abdullah ibn Omer, to se da je Abdullah ibn Omer, kada kjane jebki, on je, kaže, klanio, plako jedne prilike, puno plako. Pa kaže, rekli su mu, kaže, zašto plaćeš, limer tepki, kaže, zašto plaćeš kad ti, kaže, kaže, uradio mnogo hajra i za tebe ostalo mnogo hajra, dobri si mnogo dijela uradio. I činio si puno hajra, jer on bio asal, sam bio u borbi i bio poslije i učenjak. Pa kaže on, kako ne bi plakao kad je Allah Đelešanu rekao inama je te kaberullahe minal mutaqin. Da Allah Đelešanu prima samo bogobojazni, a ja ne znam nisam taj. Ja ne znam nisam taj. Dalje Omar Allahu anhu. Omar ibn al Khattab Allahu anhu. Jedne prilike je zaplako i rekao. Kaže, ja Kaže, kuntu šarata fi sadri Ebi Bekr, da sam Bogdom ja, šaretu, da sam ja Bogdom plaka na prsima Ebu Bekra. Pa kaže onda da me Bogdom, kaže, mama nije rodila. Da Bogdom majka Omara nije rodila. Pa jedne prilike se prenosi da je Omer radijallahu anhu držao hudbu. I u hudbi počeo sam sebe, u hudbi ljudna počeo sam sebe koriti. Kaže Omere, ti si bio omerčići ne mogu se uprati ovce ljudima za koje Pa ti Allah Đelešanu iskušao sa vlastim, boj sa pa kaže sišao s Alija radi Allahu anhuma kaže, ja emiru mu'minin kao da si korio svoju dušu, kao da sebe korio, kaže jesam. Hoću kaže da odvojim svoju dušu. Kaže Hasan al-Basri, kaže doista je sam ja zapamtio ljudi koji su plakali u postelji zajedno sa ženom. Znači, spavali zajedno sa ženom u i plakali, a da im žena nije primećivala od straha od Allaha. šena Žena sa ženom, žena je primećena u plaćenju. Sjećate sad je kaže da je poslani sun učio na namazu, a nije vani pokazivo da plaće, već mu u prsima bilo isto u kotu da vrije. Nije poslani pokazivo suze tada napolju, već prsima mu je bilo, znači, od, od bogobojaznosti, prsima mu je bilo istu kotu. I zato vidimo ove najbolje, Abdullah ibn Omer, to je naj, među najboljim alima, među najboljima sa Omera, među najboljima sa Ašram Vršare. Vidite kako se ti ljudi onaj ponašali. Abdullah ibn Rovaha došao u bitki na Mukti. Vi znate da je bitki na Mukti Abdullah ibn Rovaha preselio kao šehi kao vojskovođe, od tri vojskovođe koje je poslanik postavio kako će ginuti od Džafra ibn i Taliba, pa do Zajda ibn Halife, pa Abdullah ibn Rovaha Uzima voć, kaže, borio se šest dana. Amirić mu donio, kaže, da uzmi malo mesa, bilo zalogani malo. Kaže, uzeo je mesa, uzeo jedan zalogaj, se, kaže, a zar si ti, kaže, Abdullah još živ? Kaže, odužit će se vrijeme ako pojedemo ovu misu I krenu u borbi koja se na A ustom je spjevu stihove koristi svoju dušu. Kaže, duša kad je vidio da je 300.000 Bizantinaca na 3.000 muđahida, pastor, počela duša da, kao i svakoga, da ne fata stranu. Pa kaže, šta je dušom? Pravi ti je put pokazan, a iskušenje koje ti obaćamo je Daj što sad, što se sad sustiva? I krenuo i poginuo je na Allahom putu. Dalje, drugi, drugi, kako ćemo na drugi način primijetiti jeli li smo iskreni ili nismo iskreni? Kad nas ne interesuje šta će o ljudi reći, jako bitno Kad nas ne interesuje, kad činimo i bare Allahom Đelešanu, kad smo na istini, ne interesuje nas šta ko misli Ovo je danas potrebno ove dvije tačke zadnje se pojavljuje licemjerstvo u današnje vrijeme. Kada više gledamo hatur ljudi i šta će oko nas reći, nego šta će reći Allah i poslanik na sudnjem danu šta će reći. Razumijete? Znači više brinemo o ljudi šta će im reći okolo, pa kaže nije tu sad radi ljudi, ne. Ako nema šarijaskog duka da zato, znači to je što ljudi to radiš. Znači čovjek, znači znak njegove iskrenosti je kad radi i djela i ne interese šta će ljudi, ljude Pa danas mnogo ima braće pustilo bi bradu. Žena bi mnoga stavila hijab, nikad. Ali šta će okolo reći? Djevojka sa se je pokrila. a šta će reći drugarica? Ona Hrvatica, Srbkinja, šta će reći komšnica? Mnogi, mnogi muslimani znaju da je ovo istina na čemu su mi. a šta će im reći Arani, komšije i drugi? Zna da nije iskreno. Kad je čovjek iskren, nam je biti da Allah bude sam zadovoljan i da zaradi To je njegov preventivni cilj, znači u prvi cilj kojeg on treba da ko sebe izgradi i da ga postavi jeste da traži Allahovo zadovoljstvo, ne zadovoljstvo ljudi. Kako muškarac, tako i žena. I treća stvar koja je pokazatelj iskrenosti jeste da čovjek kada ili žena, kada drugi malaksaju i slabe i ostavljaju vjeru, da on stoji uz pravu. Mnogo žena ima otkrije se drugarica od djevojaka i ona se otkrije. Ili mnogo ljudi ima popust teoriju i popuša. Ili menjaju se prema sredini. To je danas tako. Znači, iskren vjernik se ne mijenja nikad. Jer istina je uvijek jedna. Oni danas doći da promijenu viću, mi smo malo pretjerali. Nismo, u šemi, nismo u, trendu. To je zabluda. To je znak da nije iskren. Kogo se mijenja prema vremenu, i situacijama u kojima živi, on nije iskren. Jer da je tako najpreći bio poslanik da se promijeni. Jer čitav svijet je stelio od kufra, a poslanik je 23 godine se borio na Allahu Đelšanom putu. Umru sa 9 sablji u ruči. Umru, kada govorimo o šarijatu, vraćati, smiješno je reći šta je ispravno, šta je neispravno, postoji hadise, mi nemamo u tom udjela. Ako poslanik je izgledao ovako, kako se opisuje hadisom. Koja si ti, koji si ti mudrac, pa si mudri od poslanika su. Ako je žena su poslanika i vjernice tak bilo tako odjevene, koja si ti mudrac, pa hoćeš neke leve, leva neka oblačenja, šetanska oblačenja da izmišljaš. Znači, to je istina. I, pazi, poslanik i ashabi su mijenjali društvo, a nije društvo njih mijenjalo. Da je poslanik pokleku kao što mi danas popuštamo i vraćamo se. Ima još veći budala koji kažu da je to bila zabla što smo mi bili na tome. Znači tu je znak da on gleda, traži sebe. Ima neki koji po istinu, znači utrnju Allahovo svjetlo pod plaštom mudrosti. Allah Đelešanu kaže i uhtil hikmet menješa. وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ Tu kaže poslaniku je nije nama rekao. A mi i za nas to Ako ovaj ajet samo neko citira, pa onda on je bolje to razumio poslaniku od sahabima. Zašto poslanik se taj ajet nisu tu olakšicu iskoristili u svoje doba? Bilo je preče, rekli danas svoje doba kad nas milijarda i pol, kako kažu muslimana, Preklačimo se kao u čitavom svijetu. Međutim, jedan od velikih znakova neiskrenosti je kad ljudi se mijenjaju u vremenu i prostoru. I ovo je danas jedna od najvećih bolesti u umetu hameda Mi gledamo šta će reći zapad. Mi idemo prema zapadnim integracijama. Mi ne idemo prema vjeri i izvoru vjeri. Nećemo mi reći mi idemo prema Arapima, jer i Arapi ako nisu uvjeri i ne ekreme komendalatka, u prag Koranu i sunnetu. I to na šarijatu, izvoru šarijata. Mi ne ljude, mi sledimo istinu, tako? Pa molim Allah, Đelešanu da nas pomome i uputi napravi put. Ima mnogo primjera gdje, gdje su te kada su ostavili istjele hijab, skine pa su govorile ja volim da ostanem krepostan, da ostanem čestitan, da ostanem vjernica. A mnogi su ashabi, vi znate da, je onaj djed, uh, e, Abdullah ibn Huzafi, bizantijski vlada, nudio pola, pola mu nudio carstva, pola carstva. A? I čirku. Da, i čirku. Ibn Maliku, kada je, kada je iz pitke, pa su 50 dana izolovali neki kasan mu je iz Damaska nudio da će on dao, mu veliki položaj i bogatstvom, samo da ostaje vjera. Prije toga je nuđeno poslaniku sa sobom da ostaje vjera, da će sve imati u On će biti alfa i omega. Međutim, vjera se ne ostavlja. Vjera se ne ostavlja. A kaže Ulema, kaže, grijesi su isto halka. Pazi, isto ogrlica od, od bisera. Ako prekineš i počnu spada, sve jedan drugo vuku. A kad počnu kola, kako mi kažemo, strmo ići, ona se teško zaustavljaju. Kad počnu vraća i sestre ostavljati vjeru dio po dio, neće se moći lahko zaustaviti. Zašto? Zato što im Allah Želšanu neće da podršku u tome. Jer Allah ne pomaže zalome. A kada idu ka brdu, stepenima, onda Allah Želešanu i voli Allah Želšanu će zato što je nijet ima i oči na i zato mi imamo ashave, kad čitamo siru, a sira nam dolazi od početka života ashaba poslanika. Jeste nigdje vidim da su ashabi ostavljali djelu i išli nazad. Kad je došao alkohol, jeste ikad čuli poslije da su oni rekli, ma neke ovdje najed poslije 10 godina, kad je poslanik preselio, ajmo mi pit, jel tako? Ma neki ovo nama, pusti ti nama, namaz na izvodi izvjeri ko što danas tako govori. Pa pusti, pusti šarijat, bolan, kad će to doći? Oni su imali uzvišene cilje. A prvi cilj je Allahovo zadovoljstvo. Prvi cilj je kako Allah Đelšanu bi dao. I borili se, braćo, kako kaže jedan od učenjaka, kaže, kome čovjek treba prvo da objavi rat? Šta vi mislite? Da Allah ima Ako kada sebe ne pobjediš, neće drugog pobjediti. Prvo svoju dušu pobjedi i svoj nefs i lako ti je drugi pobjedi. Kad sebe pobiješ, svaki te drugi pobiješ. Kaže drugi učenjak, jedan od učenjak kaže, kaže neće niko uspjeti da učeni. A neće učeni uspjeti ako ne budu radili po znanju. A neće oni koji rade po znanju uspjeti ako ne budu u znanju u radu iskreni. A iskreni su, kaže, u velikoj opasnosti. Hoće li pojaviti se kod nja širk, ili ja ili neće. Pa molim Allah, da vas sačuvati od ove bolesti pazuerija, da nas sačuva od u vremenu i prostoru, da nam Allah dade da budemo svaki dan bolji i bolji inšala, da nam dade da shvatimo ovu vjeru i da slijedimo kako Allah Žešano kaže Febešir i Bada Lazine Stemine Kabra, me tebi une asane, kaže oni obradu moje dobri robe, oni koji slušaju govor, a od njega uzimaju ono što je najispravnije i najbolje. Ovaj ajet, braće i sestre, i Surije Zumer, da uzmijemo i da sam njega istudiramo i da ga pročitamo oni koji, kaže, slušaju Bogu i od njega uzimaju što je najbolje, tamo da su sve druge opcije nam što nam nude islam u Bosni ispravne, ali manje ispravne od nas, mi nemamo pravo sanaćati. U ovom kaže, boli onaj koji najispravnije slijedi. Šta mu Allah Đelšanu kaže za ti Kaže, u lajke hedahumullah. Ko je ovdje zavrli? On nas otuži da smo mi u zavrli. Ko je u zavrli? Allah kaže, u lajke hedahumullah. Oni su upućeni. I šta još? Nisu ludi, nisu budale. U lajke hum ulu Oni su pametni. Znaju šta hoće, šta pametni. Znaju šta hoće u životu. Znaju šta je istina. spoznaju se u istinu. Allah im je dao da spoznaju istinu. Allahumma inni sulke ilme nafe riska vase ono te kabela.